Braćo i sestre, evo, danas smo se okupili da proslavimo najpre praznik Vaskrsenja Gospoda Boga, Spasa, promislitelja, dobrotvora, iskupitelja našega, Isusa Hrista. Danas smo se okupili da proslavimo pobedu života nad smrću, pobedu radosti nad tugom, pobedu večnosti nad truležnošću i propadljivošću, pobedu mudrosti nad bezumljem, pobedu svega onoga dobrog, lepog i za ljudski rod spasonosnog, nad onim što stalno prouzrokuje smrt, što vodi smrti, grehu, pobedu nad đavolom. Ovu pobedu koja je toliko velika i toliko za nas značajna, Sveta crkva proslavlja svakoga nedeljnog dana sećajući se kroz stihire, kroz razne pesme, kroz čitanja, te slavne, važne pobede kojom je nama ljudima data mogućnost da i sami postanemo pobednici nad svime time. A danas smo se još posebno okupili da proslavimo rođendan one koja nam je rodila uzročnika svih tih dobara. Rođendan presvete vladičice naše bogorodice. I da je sreće da ne samo mi ovde, nego sva tvar, sva vaseljena, svi narodi, i crnci, i kinezi, i arapi, da se svi zajedno pretvorimo u jedna velika usta i da odamo hvalu presvetoj, onoj koja je časnija od hiruvima i slavnija od serafima. Ali ne samo da svi narodi, već i mi, pravoslavni, u mnogome smo zaboravili na nju koja nam je rodila uzročnika našega spasenja. Mi koji smo po pravoslavni po krštenju, a po životu možda i najgori od sviju naroda, videvći samo koliko se abortusa izvrši koliko ubistava onih koji nisu krštenjem zapečaćeni i kojima je spasenje daleko. Ali da ne dužimo, već da u čast i spomen rođenja presvete vladičice i majke gospoda našega, prinesemo joj na poklon ono što mi grešni ljudi možemo. Jer nemamo mi šta da prinesemo njoj od koje nam dolazi sve. Ali eto, mucavim rečima prinesimo reč. To ne svoju reč, već reč velikog oca našeg, svetog Jovana Damaskina, koji je imao veliko poštovanje prema presvetoj bogorodici koji je neraskidivo svezan s njom preko one slavne ikone Trojeručice koja je tako poštovana u našem narodu kada je primivši isceljenje svoje ocečene ruke molitvom pred njenom ikonom kroz sav svoj život pisao himne i besede njoj te su himne i te besede nešto neprevaziđeno što je ljudski jezik izgovorio. I ova beseda, da ne kratka, ali eto po našim moćima trudit se da pročitamo koliko to naše snage dozvoljavaju, koja je u stvari jedna poema u kojoj se srce ljudsko otrže sa zemlje ka nebu, da što dostojnije proslavi nju i uvidevši svoju nemoć opet ponire u dubinu smirenja, pa se opet iz te dubine diže, pokušava ono što ni arhanđeli ni anđeli ne mogu dostojno učiniti. Pa evo, prinesimo mi sa svoje strane reč svetog Jovana koja je u isto vreme i naša reč, jer mi kao kršteni u pravoslavnoj veri moramo misliti isto i delati isto i ne odvajati se od puta koji su nam naši oci ostavili. A vi sa vaše strane prinesite pažnju i usrđe, a blagodat izmolit će presveta vladičica blagodat koja će dati snage i radost u duše naše pa poslušajmo. Odite svi narodi, sav rod ljudski, svaki jezik i uzrast, i svako zvanje, svaki čin, da sa radošću praznujemo rođendan radosti svega sveta. Jer ako neznabošci sa svakom čašću proslavljaju rođendane idola i bogova svojih, onih koji lažnim mitovima u um i ku istinu i koji sa velikim oduševljenjem i čašću proslavljaju rođendane vladara svojih, noseći im darove, svaki po svojoj moći, pritom samo na štetu i svoga imetka i svoje duše, koliko li većma mi treba da poštujemo rođendan presvete bogorodice, kojom se sav rod ljudski ponovo uspravio, kojom se žalost pramajke Eve pretvorila u radost, jer Eva božanskom odlukom čuo strašne reči, u mukama ćeš rađati decu, a bogorodica ču blagovest Arhanđela Gavrila, reči kojima se ljudski rod sa Bogom pomirio, raduj se blagodatna. Eva ču reči, bit ćeš potčinjena mužu svome, a Bogorodica, Gospod je s tobom. Šta ćemo dakle prineti majici Logosa, majici reči Božje, nego reč, besedu, Zato sva tvar neka zajedno praznuje i neka hvali porođaj svete Ane, jer je svetu rodila riznicu dobara neotuđivu, jer bogorodicom stvoritelj svekolike tvari kroz čovečanstvo Hristovu svu je tvar presazdao na bolje, Jer ako je čovek stojeći između duha i materije, budući imajući dušu, nematerijalnu i telo materijalno, čovek je sveza vidljive i nevidljive tvari, onda je Logos Božji, tvorac, sjedinivši se sa čovečanskom prirodom, kroz nju sjedinio se i sa čitavom tvorevinom. Praznujmo zato razrešenje ljudske neplodnosti, jer nam se ovim ukide oskudica dobara. O blaženi supruzi Joakime i Ano, vama je dužna sva naša priroda, jer je kroz vas Prinela dar tvorcu preuzvišeniji od sviju drugih. Prinela je česnu mater, jedinu dostojnu stvoritelja sveta. O sve blaženo bedro Joakimovo iz koga proizađe seme prečisto. O predivna materico Anina u kojoj se postepenim iz nje dodavanjem uzraste i uobliči se i rodi se dete presveto. O utrobo koja si nosila u sebi živo nebo, prostranije od nebeskog sve prostranstva. O čuda nad čudima i paradoksa nad paradoksima, jer je tako trebalo, da neizrecivo i snishodljivo ovoploćenje Hristovo sebi pripremi put čudesima. No, kako da nastavim dalje sa besedom, jer misao moja izlazi van sebe, a strah me i ljubav napola razdeliše. Srce mi je uzdrhtalo, jezik se moj zavezao, ne mogu izdržati zadovoljstvo. Pobeđen sam čudesima, preoduševljen postak od ljubavi. Ali neka pobedi ljubav, neka strah odstupi, neka peva lira duha svetog, neka se raduju nebesa i neka se veseli sva zemlja. Danas se dveri nerotkinje otvaraju i rađa se devičanska dver božanska iz koje će i kroz koju će Bog koji je onostran svim bićima ući telesno u vaseljenu shodno Pavlu koji je čuo neizrecive reči. Danas od zemljane prirode nebo na zemlji sazdade onaj koji je nekada od voda stvorio i na visinu uzdigao svod nebeski. I zaista je ovo nebo, presveta Bogorodica, mnogo čudesnije i božanskije, jer onaj koji je na onom stvorenom nebu stvorio i sunce i zove se sam rađa kao sunce pravde. dve prirode ima Hristos. Makar bezglavi monofiziti pomaknitali, jedna je ipostas, makar nestorijanci presvisnuli. Jer svetlost večna, Sin Boži, svetlost nematerijalna i bestelesna, koja od večne svetlosti Oca ima predvečno biće, Ova ploče se od jeve i kao ženik iz odaje bračne proizilazi i budući Bog, kasnije i čovek postajući i kao ispolin div s radošću ide putem naše prirode i kroz stradanje dolazi ka smrti i vezuje jakoga i preotima mu plen njegov, to jest našu prirodu i u nebesku zemlju uznosi zabludelu ovcu. Danas, sin drvodeljin, sveumetnička reč Božja, onoga koji je njime sve stvorio, moćna desnica Boga Višnjega, kao prstom svojim naoštriv, duhom, otupelu sekiru prirode naše, načini sebi živu lestvicu, čija se osnova oslanja na zemlju, a vrh je njen do samoga neba. I na ovoj lestvici Bog počinu, kao što joj i Jakov vide praobraz, i preko nje Bog neprohodno siđe, bolje reći, spusti se snishodljivo i na zemlji se javi i sa ljudima požive. Jer to je njegov silazak i snishodeće poniženje i na zemlji življenje i dato ljudima na zemlji poznanje njegovo. Dakle, na zemlju se oslanja duhovna lestvica presveta djeva, jer ima svoje rođenje sa zemlje, a glava je njena na nebu, jer svake žene glava je muž, a njoj, pošto muža ne pozna, glava joj bi Bog i Otac, koji duhom svetim izvrši dogovor i kao duhovno seme božansko posla svoga sina i logosa, svemoćnu silu svoju, jer blagovoljenjem oca, a ne od prirodnog sjedinjenja, nego od duha svetoga i Marije Djeve, nadprirodno i nepromenjivo, logos postade telo i useli se u nas, jer sjedinjenje Božje sa ljudima biva kroz Duha Svetoga. Ko može primiti, neka primi. Ko ima uši da čuje, neka čuje. Udaljimo se od telesnog shvatanja. Bog je bestrastan, o ljudi, i ranije rodivši bestrasno sina po prirodi, njega istog bestrasno rađa i drugi put po domostruju. I sve dok je tome bogotac David govoreći, Gospod reče meni, sin moj jesi ti, ja te danas rodi. Danas se sazdadoše vrata na istoku kroz koja će Hristos ući i izići i ostaće vrata zatvorena, u kojim vratima je Hristos, vrata ovcama, istok je ime njemu, kroz kojega imamo pristup ocu, pravosvetlosnome. Danas zalahoriše povetarci, vesnici svesvetske radosti. Neka se raduje od ozgo nebo i neka se veseli od ozdo zemlja. Neka se zatalasa more svega sveta, jer se u njemu rađa školjka koja će od munje božanstva s neba začeti u utrobi i roditi biser dragoceni Hrista. S nama je Bog, poznajte nestorijanci i pokorite se, jer s nama je Bog, ne anđeo, ne posrednik, nego će sam Gospod doći i spasit će nas blagosloven koji dolazi u ime gospodnje, Bog je gospodi, javi se nama. Sastavimo praznik zbog rođenja Bogorodice. Raduj se, Ana, neplodna i koja ne rađa. Klikni i uzvijekni ti koja ne znaš porođajnih muka. Veseli se, Joakime, jer iz kćeri tvoje dete nam se rodi, sin nam se dade i nazvaće se ime njegovo anđeo velikoga saveta svete trojice po svesvetskome spasenju Bog silni neka se postidi Nestorije i neka stavi ruku na usta dete je Bog pa kako nije bogorodica ona koja ga je rodila ako ko ne priznaje svetu djevu bogorodicom takav je izvan božanstva Ova reč nije moja, pa ipak je reč moja jer je primih od oca našeg Grigorija Bogoslova kao najbogoslovskije nasleđe. O blaženi supruzi Joakime i Janoj, zaista sve besprekorni, poznaste se po plodu utrobe vaše, kao što negda reče gospod, poznaćete ih po plodovima njihovim. Poživjeli ste ugodno Bogu i dostojno one koja se od vas rodila, jer poživevši celomudreno i pravedno, proizveli ste ukras devičanstva, onu koja je pre rađanja djeva i u rađanju djeva i posle rađanja djeva, jedina djeva i prisno djeva, jedina i umom i dušom i telom večno devstvujuća. Jer trebaše da Marija djeva proizašla iz celomudrenosti, proizvede jedinu jedinorodnu svetlost telesno, blagovoljenjem onoga koji je bestelesno rodio njega, koji ne rađa, ali se večno rađa, kojega je rađanje jedino ipostasno svojstvo. O, kolikih čuda, kakvih slaganja postade radionica ova devojčica, ona koja je porod nerotkinje, devičanstvo koje rađa, sjedinjenje božanstva i čovečanstva, sjedinjenje stradanja i nestradalnosti, života i smrti, tako da u svemu lošije bude pobeđeno boljim. I sve to, o vladiko, sve to radi moga spasenja, jer si me tako zavoleo da spasenje nisi preko anđela ni nekog drugog stvorenja učinio, nego kako prvo stvaranje, tako si i ovo sada presazdanje sobom samodelatno izvršio. Zbog toga likujem i hvalim se i sav od radosti poskakujem i opet se vraćam ka izvoru ovih predslavnih čudesa. I vinom veselja ispunjen opet udaram u liru duha i pevam pesmu božansku, pevam pesmu rođendansku. O najcelomudreniji paru grlica razumnih, Joakime i Ano, zakon prirode, celomudrenost sačuvavši, vi se udostojiste nadprirodnoga, jer svemu svetu rodiste mater Božju, koja za muža ne znađaše. Sveto i pobožno živeći u ljudskoj prirodi, vi sad rodiste kćer iznad anđela i anđelima gospodaricu, O kćeri najlepša i najslađa, o krine usled trnja uzrasli iz plemenitog carskog korena Davidovog. Tobom se carstvo obogati sveštenstvom, kroz tebe dođe promena zakona i otkri se skrivani ispod slova duh. O ružo, koja si izrasla iz judejskog trnja i mirisom božanskim ispunila sve i sva, Općerija Damova i Majko Božja, blaženo bedro i utroba iz kojih ti proizađe, blaženo naručje koje te nošaše i usta koja se udostojiše tvojih čistih poljubaca, samo roditeljska usta, da bi ti bila u svemu i svakda devičanstvujuća. Danas je početak spasenja sveta. Kličite gospodu sva zemljo, Pevajte, veselite se, pesmopojte, uzdignite glas svoj, uzdignite i ne bojite se, jer nam se rodi Mati Božja kod svetih vrata ovčih, iz koje blagoizvoli da se rodi jagnje Božje, koje uzima na sebe grehe sveta. Igrajte gore, razumna bića, uzvišujući se ka visini duhovnog suzrcanja, jer rađa se najistaknutija gora gospodnja, što nadilazi i prevazilazi svako brdo i svaku goru, ljudsku i angelsku veličinu. Gora Božja, gora bogata, gora ukrašena, gora bogata, gora na kojoj Bog blagoizvoli obitavati, kolesnica božanska, okružena mirijadama, belim heruvima i serafima, božanskom blagodaću upravljanima. Goro, vrh, sveti od Sinajskog vrha, jer ga ne pokriva dim, ni mrak, ni bura, ni strašni oganj, nego svetlosni sjaj duha presvetoga. Jer dok tamo na Sinaju, Logos Boži, Hristos, ispisa duhom kao prstom zakon na kamenim tablicama, ovde pak u djevi, sam se Logos ovaploti od duha svetoga i njene čiste krvi. Skinija ona dragocena koju načini Mojsije u pustinji, od raznovrsne i skupocene materije, a još pre nje sam šator oca Avrama. Neka se poklone svi ovoj živoj i razumnoj skini i Božjoj. Danas knjigu novu načini svetvoračka reč Božja, koju otac iz srca izgovori i koja će reč jezikom Božijim kao perom, duhom svetim biti u njoj napisana. O najsveštenija kćeri Joakima i Jane, koja bi sakrivena od načala i vlasti kneza ovoga sveta i od raspaljenih strela lukavoga, o kćeri najsveštenija u naruču materinskom nošena i strašna za sve odstupničke sile demonske, o kćeri najsveštenija mlekom iz grudi hranjena i anđelima okružena, o kćeri bogoljubljena, Slavo oni koji te rodiše, tebe zovu blaženom sva pokolenja, kao što ti reče i obistini se. O kćeri, bogodostojna, lepoto ljudske prirode, ukrase žena, ispraviteljko pramatere Eve, jer se Eva od pada upravo ispravi tvojim rađanjem Hrista. Jer ako je prva Eva i pala u prestup greha i kroz nju je ušla smrt, i poslužila zmiji da dođe do praoca Adama, ali zato Marija, posluživši savetu božanskom, prevari prevaranta zmiju i u svet uvede besmrtnost. O kćeri svakda devstvena, koja ne potrebovaše muža radi začeća, jer tobom nošeni i u utrobi ima večnoga oca. O kćeri, poreklom sa zemlje, a bogoroditeljskim si naručjem držala sazdatelja sviju. Vekovi su se takmičili, koja će se od njih pohvaliti rođenjem tvojim, ali utakmicu vekova pobedi predodređeni savet Boga, tvorca svih vekova, te poslednji postadoše prvi, dobivši udeo tvoje rođenje. Zaista si poslala časnija od sve tvorevine, jer jedino od tebe tvorac uze udeo, prvinu naše prirode. Telo je njegovo od tela tvoga i krv njegova od krvi je tvoje. I mleko grudi tvojih sisao je Bog i usta se tvoja sjediniše sa ustima Božijim. O nesvatljivih i nepojmljivih stvari, provideći te Bog svi u dostojnju, zavolete i zavolevši predodredi i u poslednja vremena ubićete uvede i pokazate Bogorodicu i Mater, hraniteljku Sina svoga i Logosa. Jer čokot dobrodeteljni i zane proizraste i procveta nam groz sladosti, koji ljudima zemaljskim toči nektar za život večni. Joakim i Ana posejaše sebi u pravdi, i požnješe plod života, prosvetliše sebe svetlošću poznanja i gospoda Boga potražiše i dođe im plod pravednosti. Osokoli se zemljo i deco Sionova, radujte se gospodu Bogu vašem, jer prolista pustinja, nerotkinja donese plod svoj, Joakim i Ana kao gore duhovne, sladosti istočiše. Veseli se, Ano, najblaženija, jer ti porodi žensko koje je mati Božja, dver svetlosti, vrata života, žensko koje će uništiti prestup žena. Lice će ove žene umoljavati bogataši narodni, ovoj će se ženi pokloniti carevi neznabožački, darove će donositi. Ovu ćeš ženu ti, Ana, Bogu sve caru privesti, jer je kao zlatnim ukrasima lepotom vrlina odenuta i duha blagodaću ukrašena. Njena je slava unutra, jer je svake žene slava muž njen s polja dolazeći, a slava je bogorodice unutra, plod utrobe njene, Hristos. O ženo voljena, preblažena, blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje. O ženo, čeri careva i mati i majko, čeri Davida cara i majko sve cara Boga. O božanska i živa statuo, kojoj se obradova Bog koji je izvaja, jer imaš um Bogom rukovođen i jedino Bogu obraćen i želju svu usmerenu ka jedino željenome i ljubavi dostojnome. Želja tvoja za jelom bila je hraniti se božanskim rečima i njima se ispunjavati kao maslina mnogoplodna u domu Božjem. Dveri Božja, svakda devstvejuća, o ruke tvoje koje su Boga nosile i kolena presto uzvišeniji od hiruvima, Pomoću njih osnažiše se ruke slabačke i kolena oduzeta. Noge, kao svetiljkom sjajnom, vođene su zakonom Božim i za njim neodstupno trčaku, dokle ljubljenog ne privukoše ljubećoj. O čudo veće od svih čudesa, žena postade iznad Serafima, jer se Bog javi umanjen nešto manje od anđela. Nek umukne Solomon premudri i neka ne govori, nema ničega novog pod suncem. O djevo, Bogo blagodatna, hrame Boži sveti, kojega duhovni Solomon, mironačalnik, Hristos načini i u njega se nastani. Svet je Bog i Otac, koji je blagoizvoleo da se u tebi i iz tebe izvrši tajna, koju je pre vekova predodredio. Sveti, moćni, Sin Boži i Bog jedinorodni, koji te danas proizvede prvorođenu od majke nerotkinje. Sveti besmrtni, duh presveti, koji te rosom svoga božanstva nepovređenom sačuva od božanskoga ognja, jer to i Mojsijeva kupina nagoveštavaše. Radujte se, ovčja vrata, najsvetiji hrame Božje matere. Radujte se, ovčja vrata, nekadašnji tore Joakimovih ovaca, a sada nebu podobna crkvo razumnog stada Hristovog. Banja Vitezda, kraj tebe, nekada je jednom godišnje primala Božjeg anđela koji vodu zamućivaše, i jednoga od silazećih u nju bolesnika od bolesti oslobađaše. Sada pa ti imaš mnoštvo nebeskih vojski koje sa nama hvale Bogomate. Raduj se zato česna ovčja banjo, neka ti stalno raste blagodat. Raduj se Marija, najslađa kćeri Anina, opet me ka tebi ljubav privlači. Kako da izobrazim tvoj hod najsmerniji, kako li odeću, kako blagorodnost lica Tvoga, zrelost mudrosti u telu mladome, odeću krasnu, izbeglu svaku raskošt i razneženost, hod spokojan i skroman, od razmetljivosti slobodan, vladanje ozbiljno i s blagom krotošću spojeno, muškarcima nedostupno, čemu je svedok i strah koji te obuze pri anđelovom neobičnom pozdravu. Roditeljima beše poslušna i pokorna, sa smernim mišljenjem i u najvišim sozrcanjima. Reč ti beše blaga i krotka, iz negnevljive duše izgovarana. I šta još drugo da kažem, nego da si ti obitalište dostojno Boga, i zato te sva pokolenja dostojno proslavljaju kao izabranu slavu čovečanstva. Ti si pohvala sveštenika, ukrepljenje careva, nada nas, hrišćana, mnogoplodna mladica deveča, devičanstva, jer se preko tebe lepota devstvenosti rasprostrani. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, Blagosloveni su koji te ispovedaju kao bogorodicu, a osuđeni su na večnu smrt oni koji to odriču i ne priznaju. O svešteni supruzi Joakime i Ano, primite od nas ovu reč rođendansku. O kćeri Joakima i Ane i vladičice, primi reč sluge grešnoga, grešnoga no koji te žarko ljubi i poštuje i tebe ima kao jedinu nadu radosti i zaštitnicu života i primiriteljku pred sinom tvojim i sigurni zalog spasenja. Ti ćeš mi, o vladičice presveta, skinuti breme grehova i razagnati oblak što mi pomračuje um i raskinuti privezanost za materijalno i zaustaviti iskušenja i uspešno mi upravljati život i rukovoditi me višnjem blaženstvu, a svemu svetu mir podariti i svima ovoga grada pravoslavnim žiteljima radost savršenu i spasenje večno molitvama onih koji te rodiše i sve punoće crkvene. Neka tako bude, neka bude. Raduj se blagodatna, gospodje s tobom, blagoslovena si ti među ženama, blagosloven je plod utrobe Tvoje, Isus Hristos, Sin Boži. Njemu slava i moć sa Otcem i Svetim Duhom u beskrajne vekove vekova. Amin.